ni erran nuen eh, astapenetik behar zela uh, ordaindu uh, Eta beraz, konten niz, zenta, bon, presidentak eh, beraz erabakia hartu du, ordaintzia galtzeak, eta hori korbentzante guzieri, eta beraz hori importanta da. Eh, beraz, erdu eh, den hastian edo ondokoan biltzak nagusia anturatuko dut, beraz komertzante guziekin, bon, mintzatzeko hortaz, eta gero izanen da komisio nebat, komisio nebat, ez da duak, eh, du komisio bat beraz dosiera montatzeko, eta ikustea dendaka nola izan da uh, afera gero eh, ordaintzeko. Bon, ara, eta hori bon, eh, hori berria da, hori berria da, jakin dugu hori hori atzo nin, nin, nintzen eta behaz udaletxean, eta hor Brigitte Macronek argi eta garbi errandu, Eh, hori e, izanen dela eta, eta ara. Hiru laguntza horiek noizko helduko dira zure ustez? Horten eh, ez, da posible ez eta galdegin dute e, eh, galdeginen dute aurtengo konduak beaz bon, be, urtea pasatu eta hori ezin dugu orai presentatu aurtego konduak e, agorilan. Beraz hori egiten dugu helduden urtean beraz eta gero eta gero bon, bon, denbora ere eh, montatzeko, denbora behar da montatzeko, iraunen da bon, gutiura bera eh, urtea, ba, hori ze mm. ur. Horokorki, bai, uste duzu, lortu dutela lan egiten mm, komertxanteak haste buruntan edo komplikatu izan da jentzat? eta apagatu izango diren? Ba, jentzat da aterabide bat, aterabide bat, eh, eta eh, hilabete sariak eh, <laughs> bon, egin behar dira, eh, askifite, agorilako hilabete sariak pagatu behar dira, bon, bon, sasoina ez da, ez da bokatia, badakigu ustailan, bon, komparatuz, joan den urtearekin, bon, ezen sobera, sobera ona, gero agorilekoa ona da, zinez ona. Beraz, hori bilana egiteko, bon, dugu e, sasoina pasatu eta e, gero galdu e, duguna ikusiko dugu gero bilanarekin posible denez uh, errekuperatzeko. Mm. Eta beraz, bon, hori da, ari gira. Baina birana egiteko orai, bon, eh, ba, ez du nahi, ez du nahi egitea orai, uh, eh, sobera goizik, eh, eh pausatu behar da piskat eta afera, eta gero birana eginen dugu. Gezazpiak orokorki eragin positiborik ukandu zure iduriko? Biarri zen galdu dugu Amerikako klientak. Hori duela orai amak, amabost urte, eta Eh, turizma dafer delako hori eh, uh, biarritzen biziki importanta da eta hori egiten dugu marxatzen da udatik aparte. Klientak horiek behar ditugu berriz eta eh, bildu, eta beraz gezazpirekin, bon, eh, ez da, eh, da piskat publizitatea, promozione bat, uh, berriz uh, Ameriketara eta publizitatea egiteko, zenta hor erakutsi dugu, uh, biarritze eta Euskal, Euskal Herria, bakean dela, uh, bizi sanoa eta ona dela, eta beraz uh, gezazpi argazkia erabiliko dugu zure sentimendu horoko hor, gezazpitik ateratzean? Pasatu da eta bon, berriz eh, eh, kalmatu da. Gero, bon, ekonomikoki, uh, bai, hori bai gorniz, bai, zeur.